kostaldea, hor eh, gertatu da lurikara, eh, hortakot izan ere, izan zen ere alerta bat eh, tsunamiaren zat, kostaldean da, porta hori egon, guk e, baditugu arremanak goiakil errian, goiakil da ekuedareko erri handiena, hor e, kontaktuak ditugu bai xultzaleekin, hor biziki ongi formatuak eta ekipatuak dira, montuko zerrandigute kontrola dute dena, bon, badira, uh, montukotz uh, kasik irureun eh, hildako eta uh, irumila mm, zauritu, baina uh, polizia eta militaren artean bo, ba, amabos, mila, amabos diende bada laguntzeko. Noski toki batzuetan ere ez, dira, ez direla iritsi, bideak erori baitira, uh, lurra muitu baita tokia intzetan, baina eh, ez dute montukotz laguntzarik behar, ez bada beste logikalarik eh, egiten eh, gero laguntza bai ekartzen diegu, uh, ospital batekin langitien baituku, jende ze horiek ez baitute sosaintzik ah, ba, hori uh, uh, orduan guk lagunduko ditugu metodo honetan, baina ez dugu ne hor bidaliko.